บุกทูยี่สิบเจ็ดสตาวิสสตาวิสในโรงแรม การมาถึงโฮเทลมาเทอากมันโฮเทลมาเทอากมัน คุณมีห้องว่างไหมคะอัปลักษเด็โคลีริกามีอาเฮกา आपल्याकडे खोली रिकामी आहे का छान ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ मी एक खोली आरक्षित केली आहे मी एक खोली आरक्षित केली आहे छान म्युलर ดิฉันชื่อมิวเลอร์ค่ะ माझे नाव म्युलर आहे माझं नाव म्युलर आहे छान तोंग कान ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ मला एक बेड असलेली खोली हवी आहे मला एक बेड असलेली खोली हवी आहे ती खा मला डबल बेड असलेली खोली हवी आहे मला डबल बेड असलेली खोली हवी आहे खा एका रात्रीसाठी खोलीचे भाडे किती एका रात्रीसाठी खोलीचं भाडं किती ดิฉันอยาก ได้ ห้อง ที่ มี ห้องน้ำค่ะ मला टब टबबाथची सोय असलेली खोली हवी आहे मला टब बाथची सोय असलेली खोली हवी आहे ती छान हॉंग मी फक ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ मला शॉवरची सोय असलेली खोली हवी आहे मला शॉवरची सोय असलेली खोली हवी आहे छान हॉंग डाय मै ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ मी खोली पाहू शकतो का मी खोली पाहू शकते का ที่นี่มีโรงรถไหมคะอิทธิแกรจ่าเฮกาอิทธิแกรจ่าเฮกาที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะอิทธิติโซรียาเฮกาอิทธิติโซรียาเฮกาที่นี่มีเครื่องแฟกไหมคะอิทธิแฟกซ์มัชินาเฮกาอิทธิแฟกซ์มัชินาเฮกาดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะ ที่กะเหมิโคลีเกโตที่กะเหมิโคลีเกเตนี่กุญแจห้องค่ะยาคิลเลียยาคิลเลียนี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ เฮมาเสามันเฮมาเสามัน บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ आपण न्याहारी किती वाजता देता आपण न्याहारी किती वाजता देता आहार वन की मोंग บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ आपण दुपारचे जेवण किती वाजता देता आपण दुपारचं जेवण किती वाजता देता आहार येन की मोंग บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ आपण रात्रीचे जेवण किती वाजता देता आपण रात्रीचे जेवण किती वाजता देता